tractatus in trigesimus octavus item alios de epifania causam delectissimi et rationem solemnitatis hodierne sepe vobis et evangelica narratio et observantiae consuetudo patefecit nec necesse est ita nunc quae inter salvatores nostri humana primordia sunt gesta replicari ut de splendore novisideris de magis magorumque muneribus de sevitia herodes et de interfectioni infantium deseramus cum sicud nostis et in stelle fulgore Dei gratiam, et in tribus viris vocatio gentium, et in rege impio crudelitas paganorum, et in occisione infantium cunctorum martyrum forma preceserit. Sed, quia in sacratissimo die redendum expectationi vestre est sacerdotalis sermones officium ni tamor ut possumus ad spiritu dei eo per intelligentiae semitas pervenire ut cognoscamus sacramentum presentis festi ad omnium fidelium tempora pertinere. Nec ulo modo habeatur in solitum, quod in dispensationum ordine adoratur antiquum. Quam vis ergo omnes anima Christiana nihil indignum debeat, de filii Dei maestate sentire, et transcensis incipientis fidei rudimentis, o ad unum quemque ad sublimiora proficere, necesse est tamen infirmitate mentis humane, dum verum hominem accipit Christum, de ipsa nature nostre communione trepidare. Et per initia vel incrementa corporea ad agnitionem unius cum patre deitatis difficulter accedere sed ubi inter caligantes cogitationes radius superne luces refulserit cunctantes fidei moras splendor veritatis rumpat, ut cor liberum et a visibilibus absolutum lumen intelligentiae tamquam ducem stellam sequatur quia sicut apostolos aet dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris Ut quem venerabatur in cunis humiliter iacentem, ipsum sine diffidencia adoret, cum patre regnantem. Hec autem manifestatio dilectis, ime que hesitantium nebulas dissolvet animarum, ita facet in otesere dei filium, ut de hoc quod idem est etiam homines filius nihil patiantur obstaculi ad presentis festi pertine dignitatem et vera est infantia salvatoris declaratio deitatis quando carnis sensus ab humanis ad divina transfertur ut quos deprimunt experimenta infirmitatum erigant signa virtutum quia tali auxilio et natura nostra indigevat et causa ut reparare humanum genus nec sine maestate posset humilitas nec sine humilitate maestas iam vero cum in singulorum fidelium profectibus divinorum et lucet custodia mandatorum impleturque quod dictum est sic lucia lux vestra coram hominibus ul vidiant opera vestra bona et magnificent patrem vestrum qui in celis est quis illic non presentem intellega deitatem, ubi veram videt apparere virtutem, que utique sine Deo nulla est, nec proprietatem obtine deitatis, nisi spiritus sui vegetator auctoris, dicente enim discipulis suis domino, Sine me nil potestis facere, dubium non est hominem bona agentem, ex Deo habere, et effectum operis, et initium voluntatis. Unde er apostolus copiosissimus fidelium cohortator, cum timore inquit, et tremore vestram salutem operamini, Deus est enim qui operatur in vobis et velle et operari pro bona voluntate. Et hec sanctis causa est tremendi atque metuendi. Ne ipsis operibus pietatis elati deserantur ope gratiae et remaneant in infirmitate naturae qui autem experiri cupet an in ipso deus habitat de quo dicitur mirabilis deus in sanctis suis sincero examine cordis sui interiora discutiat et sagaciter querat qua humilitate repugnet superbiae qua benevolentia obluctetur invidiae quam non capiatur adulantium linguis quamque bones delectator alienis an pro malo non cupiat malum redere malitque inultas oblivisci inurias quam imaginem et similitudinem sui conditores amitere qui omnes ad cognitionem sui generalibus incitans donis, pluit super justos et injustos, et solem suum oriri facit super bonos et malos. Ac ne in multis laboret, solicite discretiones inspectio, ipsam matrem virtutum omnium caritatem in secretis suae mentis inquirat et si eam dilectionem dei et proximi totu intento corde repererit ito ut etiam inimici suis eadem velit tribui quae sibi optat impendi quisquis huius modi est deum et rectorem et habitatorem sui esse non dubitet quem tanto magnificentius recipit quanto magis non in se sed in domino gloriatur quoniam quibus dicitur regnum dei intra vos est nihil non ilius aguntur spiritu cuius reguntur imperio scientes igitur dilectissimi quod caritas deus est qui operator omnia in omnibus sectamini caritatem ita ut in unum caste delectiones affectum universorum fidelium corda concurrant transiuntia nos et vana non occupent constanti desiderio ad ea quae semper sunt mansura tendamus sacramentum enim presentis festi oportet in nobis esse perpetuum. Quod utique sine fine celebrabitur, si in omnibus actibus nostris, Dominus Iesus Christus appareat, qui vivit et regnat cum Patre et Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.